els de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui anem a estar conversant, perquè sempre que puc i tinc la persona a mà, m'agrada, com ja sabeu, ho he fet algunes vegades, poder parlar amb els músics, els intèrprets o els compositors de les peces que després escoltareu per què? Doncs perquè l'opinió de les persones que viuen en primera línia les circumstàncies, les eh, vicissituds de la professió de músic em resulten sempre molt interessants i també les seues opinions personals sobre temes relacionats més o menys amb la música i més o menys amb la cultura, que ve a ser la mateixa cosa. En aquest cas, anem a parlar amb un vell amic del programa del qual ja varen revisar la seva discografia fa alguns anys. Es tracta del pianista valencià Pau Viguer. Pau Viguer, que té una discografia relativament curta, estava justetet preparant un nou disc quan vingué tota aquesta història que se'ns ha vingut damunt i la solitud, el tancament, li ha propiciat una cosa que sembla que en certa mesura li apetia fer i que les circumstàncies han facilitat el fet. Es tracta de revisar temes dels ja gravats en els quatre discos que té publicats en format físic, més la música que té publicada en format digital, en plataformes com YouTube i mirar a veure què tal li quedaven a piano sol, perquè ell, i l'escoltareu després, se troba molt còmode el format de trio, però, evidentment, ell és pianista de formació i, per tant, és una cosa que això mm, està ahí. I la solitud obligada, l'aïllament, de pandèmia l'ha dut a tractar de fer-se una mena d'introspecció eh, musical i veure de revisar com quedaríem amb el piano sol les peces que havia gravat feia alguns casos ja molts anys. La revisió de l'obra personal per part dels músics és una cosa prou freqüent. De vegades, en algunes ocasions, fins i tot eh, és conegut el fet de que moltes òperes, moltíssimes <laughs> òperes, han estat revisades una, dos, tres, quatre, cinc, les vegades que calguera, tant perquè no havien quedat tal i com li haguera agradat al compositor, com perquè les persones que l'havien encomanat no els havia agradat com havia quedat o bé perquè per circumstàncies de local o de temps o de moltes coses calia reduir, ampliar el format, incorporar més instruments a, a l'orquestració si és un cas de cosa amb orquestra i també en aquest cas ell utilitza encara que poquíssim en els discos que havia gravat i molt ara en la música que està fent en els seus canals de YouTube, coses com el sintetitzador, una cosa que aporta una sèrie de sonoritats noves que cal treballar, cal estudiar i que no és cap novetat el fet de l'aparició d'instruments nous. Recordem un parell de casos molt paradigmàtics, per exemple, l'aparició del forte piano quan estava Beethoven en el seu màxim apogeu, que Mozart fins i tot va arribar a utilitzar-lo, però molt poc, però Beethoven ja sabeu que va utilitzar a tope, i, per exemple, la creació de determinats instruments de vent que se van dissenyar per a les òperes de Wagner. I n'hi ha, per exemple, un cas molt recent que ha sigut una autèntica explosió de l'instrument, és el cas del saxofon, el saxofó no recorda el mateixa quan ho va inventar el senyor Sax, però jo crec que no té encara els 150 anys, i si es té més serà molt poquets. Mentre que ara el saxofó sembla una cosa imprescindible fonamentalment en la música del jazz, però no sols. Moltes orquestres diguem estàndard de música sinfònica culta també els han incorporat i, per tant, això de les novetats és un tema que sempre ha interessat normalment als músics un poc inquiets. Pau Viguer és un d'aquests músics inquiets i ell també està provant coses i fent coses amb el sintetitzador. D'això i de moltíssimes més coses vàrem estar parlant en una llarga conversa que ja avance que, com va ser via internet, la qualitat del so no és la òptima, però vaja, s'entén perfectament el que ell diu. I com en altres ocasions, quan he fet entrevistes, jo me calla en el sentit de que <laughs> allò que jo vas dir en l'entrevista no apareix en el programa. Tan sols les respostes de la persona a la qual jo estava entrevistant. És una cosa, ja dic, molt interessant i pense que vos va interessar. Com que l'entrevista va ser molt llarga, n'hi havia material per a fer dos programes i això anem a fer. En aquest primer programa anem a posar la música del disc que ha tret en temps de pandèmia de Piano Sol i en el pròxim programa ficarem la resta de l'entrevista i algunes altres coses dels que ha fet ell en altres camps que no són, o sí, el jazz, perquè és una persona que treballa una altra sèrie de camps. I ja vos deixe amb Pau Viguer i la seva música. Bé, pues, eh, la pandèmia ha sigut el moment de poder, de poder fer l'àlbum, un àlbum que estava pensat feia ja uns quants anys, pero no para el fe de no parar y de estar siempre en proyectos y composar pues, siempre al trío, pues siempre feía que no la hubiera grabar Y ve a partir de poder estar a casa, mm, he ganado un poco montante un equipo y así a casa y finalmente pues, bueno, a pensar que era una posibilidad no? y ahí está. es el momento de, de, ha sido el momento de editar de que editar que existe. en el meu cas jo he tractat d'aprofitar eh, la part positiva de tindre més temps i de també mm, diguem que muntar un poc un estudi així a casa i també composar, perquè clar, quan tens aquesta part de, de composició i de, i de treball a casa, no es un problema necesariamente. He cambiado la forma de enviar temas al estudio. Andaba al y grababa allá, te importaba el piano, toda la historia, y estaba cuatro cinco cores. Y ahora a sido grabar a casa, en el material que, que ya a casa, y poder enviar online. yo creo que es una fórmula que bueno, me permite seguir composando y enviar cosas y proyectos a contraseña, y también hacer el tema de piano hacia casa i després d'enviar-ho a l'estudi per a que fent la masterització. Diguem que he tractat d'aprofitar el que és la pandèmia per a poder millorar eh, les coses així a casa. la diferencia del disco de piano solo en, el trío o de lo que fue a famoso Signs, es que he tratado de incorporar cosas que ha press, cosas que he desarrollado de llenguatge y y eso creo que le ha donado una, un diferente y en mesa piano solo piano toque de una otra manera. eso para que siga un poco diferente y que mí también también un rep un yo me he visto, pues, ahora que porte desde el 2006 fent jazz, claro, ja son uns quants anys poder decir... mira, eh, he desenvolupat un llenguatge de muchas influencias... Pero al, a la fi jo que un poco lo que me dio Ricardo Velda, pues, digan desarrollar el teu propi llenguatge. En las influencias que tingues, intentar ho no. I jo que, que ahir és on jo m'he trobat més còmode de dir, mira, eh, aquest tema que era del, igual del 2008, ara té una altra ànima, té una altra manera, i això sí que m'ha agradat, la veritat. Eh, m'ha sorprès perquè els temes tenen un altre, alguns, no?, han anat canviant respecte a lo que eren gravacions de, te parle pues, del primer i segon disc, igual 2007, 2009, per, per ahir un poc. a mi m'agrada molt eh, escoltar altres músiques i contínuament tracte de canviar el meu punt de vista. Vull dir, el que no m'agrada és quedar-me en eh, tocar sempre igual. Jo crec que aquesta evolució que té l'artista és positiva perquè sempre te fa buscar i evolucionar i, i trobar altres formes. Jo crec que ja tinc un estil propi, diguem, perquè això és inevitable. Al fi tens el teu estil i és molt difícil canviar-ho completament, però tampoc es tracta de canviar-ho. Jo crec que una vegada tens el teu estil sí que pots evolucionar i dins d'aquest estil, que a més és una impronta personal, vull dir que està bé tindre-ho, no? El que crec que seria un error és intentar tocar com Bill Evans o com Miles Davis o com... O sigui, un poc en totes aquestes influències tu l'idea és desenvolupar el teu propi estil Y a partir de ahí yo creo que sí, que una evolución es positiva. Positiva para el artista y positiva para el oyente también. Es una búsqueda, es decir, vas a buscar cosas, porque si no, si te quedes estático, yo creo que a la es <laughs> es aburrido. Has de divertir tú como compositor o como pianista o como artista, artista, has de divertir tú pasar o buscar nuevas experiencias, nuevas cosas, nou llenguatge, per a poder traslladar això al públic i trobar una evolució, que més de tècnica és de llenguatge, però pot ser de moltes coses, no? Diguem, introspecció, és buscar un llenguatge diferent. La diferència respecte al trio de tocar a soles és un resultat prou diferent, perquè jo trobo que més una forma de tocar més pianística. No sé, un piano a soles eh, que fa més coses, perquè jo quan estic en el trio sí que és de veres que ells t'acompanyen i t'espenten i la bateria, la part rítmica t'estàs pentant i en el contrabaix, eh, el baix, un poc te pots oblidar, pots buscar en la masquerra més, no sé, més harmonies, pots buscar una altra manera de tocar, però en el piano sol és, clar, és un repte perquè tens que fer-ho tu tot. Tens que dur el ritme en el cap, tens que dur la masquerra fent un poc el baix o, o no, però té que estar present en el te, al teu cap. Tens que fer-ho tot. Eh, doncs sona com més gran, com si diguérem, més ample i és una forma de tocar diferent. siga, tens que tindre más cosas en compte. Yo, cuando toque, por ejemplo, un concert de pianos soles, acabe esgotat. Y cuando acabe un concert de trío, cuartet eh, o quintet, bueno, depende de, la formación, no es que esté igual, pero no te el, el mateix eh, nivel de exigencia. pero a mí tocar a piano soles un concert, es un repte, Es un repte y en directo es un repte fort Para mí, la formación ideal, para mí, la formación ideal yo me trobo más cómodo es el trío. voy a decir. Cuando ya uno o dos instrumentos més tocant, eh, la la Por ejemplo, me encanta el saxo, entonces tots creo que entonces el Borja Baisauli, me encanta. Pero sí que es de veres que esencia, o sea, la dinámica cambia. I jo, per exemple, tema d'orquestra i això, mmm, no l'acabo de veure perquè jo no compose pensant en una estructura gran de gran orquestra o de orquestra de cambra, no. Jo, jo quan estic composant estic un poc en, en la idea de, de trio. Diguem que encara que ho pose, que, que el tema és que el piano soles, perquè jo sempre pues, pues compose soles, després parlen el trio i, i ho mirem, i fem els arranjaments i això, però per a mi la fórmula és, és sisa, o sigui, és, el, és com, no sé, alguna vegada que he escoltat Bill Evans en orquestra, tampoc no m'ha acabat d'agradar en el sentit de que per a mi perd. O sigui, guanya sonoritat perquè dius, ah, pues sí, estan els, els violins i les cordes i tal, i sona supergran. No, però és que Bill Evans no és això, vull dir, eh, és com una cosa, <laughs> no sé si per comercial, si perquè la companyia volia vendre discos, pero vamos, no trove yo a honesta la gracia en Isa Pero bueno, mm, es muy respetable. Pero para mí no, me acaba. Y creo que me pasa eso. que, que para mí la fórmula es trío, cuartet. Para trabajar y para rodar Y para aportar este mes al jazz, ideal. veure, jo tracte d'incorporar diferents sons als concerts que faig, com el sintetitzador, per exemple. A mi eh, l'ús del sintetitzador dins d'un concert de jazz, per a mi és interessant. Jo estic còmode perquè, en primer lloc, tinc que explicar que jo als 90 estava en grups de pop i de rock i bueno, pues es gastava molt des de, de quan eren monofònics, les podies tocar una nota. Que aporten algo a nivell sonor m'agrada. M'agrada perquè fan possible coses que un piano no pot fer. I jo no sóc molt, no sé, eh, purista en el sentit de que, per exemple, un pianista com el Tete Montoliu entenc perfectament que és un poc eh, anti, quasi antinatura el, el estar en un so sintetitzat, no, no ho acabes de veure, no? perquè és, és un llenguatge més bebop, és que no, no, té, no té molta... Molt, és com, no sé, com si Bad Powell o McCoy Tyner, no? No ho acabes d'entendre, de, no ho acabaries d'entendre. Però, per exemple, Chic Corea o el jazz europeu de, de ST o altres músiques més, diguem, sí que busquen altres sonoritats. I això sí que m'interessa. Vull dir, m'interessa el piano, per supost, perquè jo soc, ser, tinc la base de pianista i vaig fer la carrera de piano. I... Bé, però a partir d'ahir també vull incorporar eh, alguna cosa de, de so sintetitzat que crec que pot aportar. Vull dir, per a mi és interessant i escoltem músiques, sobretot de Xicorea i això, que, que la veritat és que nosaltres, per exemple, al trio tractem de fer ambients i ambients que evolucionen, que la música vaig evolucionant i vas creant atmosferes i vas creant ambients i això te, també te, diguem que te fa créixer el tema i també t'aporta moltes, moltes coses, no? I per ahir m'agrada, per ahir jo crec que n'hi ha camí i no, no vull dir que no a, a res, vull dir, sí. La base sempre és piano per a mi, però es tracta d'incorporar i m'agrada també buscar altres possibilitats sonores. Thank you Yo estoy frente a músiques, músicas, porque para mí la verdad es que agradan todas las músicas, no? Es un, un estereotipo no? Pero realmente a mi agrada hacer moltes cosas. Y vas tener la propuesta de... Porque eh, la compañía de, de esta contraseña, va a escoltar el disco Muy Delicado y Muy Delicado, el primer tema que es Muy Delicado, Y te como una cosa melódica, molt casi clásico no? Diguem que per a mi va estar molt influenciada per Satie, per les hipnopedis i les nocians, que és música clàssica però música pura, no? que buscaven molt tranquil·la, molt relaxant, no? realment ho escoltes i és molt tranquil, va molt lent, és, és no sé. Ells ho, ho escolten això i varen pensar que podia fer música, podia composar música per al relax. Jo vaig pensar que per què no, vull dir, que, que això el que passa és que, clar, avui el, el negoci discogràfic, diguem, que ha derivat, ha canviat a altres, altres mons, que, eh, que és el de YouTube, el de eh, Spotify i Deezer i totes aquestes plataformes digitals que són les que realment jo crec que estan condicionant ja tot perquè potser el nivell de negoci sigui un 80% d'això i per a mi com a músic que crec <laughs> que m'agrada totes les músiques i que puc eh, aportar alguna més també a banda del jazz doncs, pues, pero a mí es como una travesán, digan que, es música relaxant y música que la gente gasta molt. Estem La verdad es que para mí es interesante porque perquè en una sociedad molt estresante y ahora, per exemple, la gent que fa relax o reiki o yoga o meditació, de estrés, no? busca una música más tranquila y yo pues intente en la mesura de lo que yo puc aportar a nivel compositivo, cosas interesantes. Total, que portem ja tres discos <laughs> en, en, en contraseña de My Favorite Things Piano, que dit ells, eh, mis, mis eh, piezas favoritas de piano. Jo ahir vaig, vaig fent composicions a piano soles, normalment, però sempre després afegint cordes, efectes sonors, depèn de la música que siga. També he fet música per a xiquets, Vull dir que, bé, per a mi és un altre món i és una forma professional de, també de, de treballar i per supost que m'encanta composar i tot el que he enviat i ells, pues, bueno, estic, estic molt content de la seva rebuda i de que la confiança pues, continue i bueno, estem en projectes de, de, de fer moltes coses, així que molt content en, en aquesta vessant que no és jazzística però, però que m'agrada també. tenim ahí el disc a mig, estàvem preparant-lo per a gravar-ho en juliol i s'ha quedat ahí un poc parat per lo de la pandèmia i realment no sé quan anem a continuar. Volem que estiga la cosa un poc millor i que estiguem tranquils d'anar a gravar. Tampoc tenim pressa, però estem esperant un poc a que passe a que no se solucione perquè això pues, anirà lent Pero sí que ha cambiado un poco el ambiente ni a los estudios y a todo. Y yo creo que si las cosas van mejor después de Nadal, se plantearé de grabarlo y de editarlo. Porque realmente el disco está ahí, voy a decir, que estaban ya montantes temas y está está casi. fins el primer programa amb la conversa amb Pau Viguer. He escoltat les peces següent a piano sol y que provenen de discos anteriores seus fets amb trion o en grupos eh, diferents. Diez años después, 35,5 km, 212 Fahrenheit Degrees, Blues for Lucía, Buceando con mi hermano, Hibernación, La fiesta de los niños, Paseo por la vida y Sueños por teléfono. Os recorde que en la nostra web podcast camisalamusica.net podeu descarregar-vos un fitxer MP3 amb tot el programa per escoltar-lo amb tranquil·litat en qualsevol moment que vos vinga de gust. Sabeu que esteu a Radio Clara i que espere sentir la vostra presència en la pròxima setmana. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.